<laughs> Oye, no te preocupes. Oh, no se loco con su tema. Que ustedes no tienen que decir la verdad, ¿tú sabes por qué? Que yo te lo saco. that Drop? Cada loco con su tema. Drop their beats, what they do. <laughs> qué vuelta, que volá. Vamos a enseñarle a todo el mundo quién el día A jamás ese juego este aquí, dale. Pregúntale a Daddy Yankee quién le dijo que tire la gasolina, que eso va a pegar en los Estados Unidos. Pregúntale a Diddy quién le dijo que se junte con Emilio, quién le dio la idea de Bad Boy Latino. Pregúntale a la gente de Miami quién llevó 305 para arriba sin formar intriga. Pregúntale a Rafi Pina si yo le dije que dime featuring Ken White iba a ser un palo. Pregúntale a Zion quién era el primero buscando la cadena que le tumbaron en el video de Julio Vuelto en Miami, right by Brown. So, dile los Latin Grammys, Pitbull don't give a no estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia. Papo, esto es serio. Pitbull viene a comerse el mercado latino, sal de medio. Le gustan las prendas, le gustan los diamantes, le gusta la cadera. loco con su té. Aquí hay egoístas, mal agradecido, pero ellos se que. loco con su té. No crean lo que oigan, no crean lo que vean y mira lo que lean. loco con su té. Dios siempre pone la verdad para que todo I don't know my, that's my people. Cuando él tenía corte en Puerto Rico Nosotros estábamos un show en Nueva York la noche anterior Y yo le dije, dale, tira primero y coge el vuelo Pregúntale a Echo si no es verdad Todo lo que me ha pedido yo la he hecho Free tempo Pregúntale a Chingo Bling quién estaba allá afuera Buscándole negocio de corazón sin feria Pregúntale a Fat Joe quién es el único que paga respeto Para la gente que abrieron las puertas Felicidades, cae 13 con los Grammys lo que juegan, eso no se juega en Miami. No estoy amenazando, esto no es tiradera, esto es la verdad y te lo juro por la reina Celia. Papo, esto es serio. Pitbull viene a comerse en mercado latino, sal de medio. Le gustan las prendas, le gustan los diamantes, le gusta la cadena. loco con su Aquí hay llegó vistas. mal agradecido, pero ellos se quedan. loco con su té. No crean lo que oigan, no crean lo que vean y mira lo que le siempre pone la verdad para que todos lo vean. Cada loco con su tema. <laughs> Como te dije antes, esto no es tiradera. Esto es la verdad. Esto es bien simple, bien fácil. Aquí no hay matemática de nada de eso. Yo hago esto, ¿tú sabes por qué? Para que respeten. Cada loco con su tema.